Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter. É que um dia que voltou querendo te conhecer. Tu sempre me deu tesão e não tem como negar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, tomar, tomar, tomar, tomar. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, tomar, tomar, tomar. Toma, toma, toma, toma, toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então vai desce, vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro ar. Moça, preste atenção que no 3 eu vou botar. Um, dois, três. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Marquinhos já acionei e sei que ele vai brotar. Embrasamento é de lei com brabo de BH. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, tomar, tomar. tomar. Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter. É que um dia que voltou querendo te conhecer. Tu sempre me deu tesão e não tem como negar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar. Chama ela pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, tomar, tomar, tomar, tomar. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, tomar, tomar, tomar toma, toma, toma, toma, toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então vai desce, vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro Moça, preste atenção que no 3 eu vou botar. <coughs> Um, dois, três. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Marquinhos já acionei e sei que ele vai brotar. Embrasamento é de lei com brabo de BH. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar. Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar.